A taj cilj uzvišeni i svrha našeg življenja na ovome svijetu jeste ibadet, pokornost uzvišenom Allahu Tebareke ve Teala zašto će iskreni vjernici i ispravni koji su radili po propisima ove vjere biti nagrađeni obilnom vječnom nagradom na ahiretu a oni drugi njima je zapriječeno teškom i bolnom kaznom u džehennemu. I zato nam je velika dužnost i obaveza da se što češće podsjećamo na te naše obaveze na svrhu i cilj života i način kako da to izvršimo u svakodnevnom našem življenju na ovom svijetu. I badeti se ogledaju na tri polja. Jedno su ljudska dijela, drugo su ljudske riječi, a treće su ubjeđenja ili ono što se naziva dijelima srca. Pa ćemo sa Allahom te varake vada'ala pomoći progovoriti o ovome što je osnova svakog rada, a to jeste o ibadetu i o dijelima ljudskog srca što je mnogim ljudima nepoznato što su mnogi zanemarili misleći ako ljudi to ne vide da to može tako i proći a Allah uzvišeni ništa mu nije tajno ni sakriveno pa da progovorimo sa Allahom te bareke vata'ala pomoći o ibadetima koji su vezani za ljudsko srce koje ljudi ne vide ali prema čemu će i u pogledu čega će čovjek polagati račun na sudnjem danu i drugo od čega zavisi sa Allahovom pomoći i ljudski rad dijela i riječi od ibadeta koji je čovjek čini u svome srcu na prvom mjestu jeste iman to jeste vjerovanje i jekin, čvrsto ubjeđenje وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ kaže uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala a onaj ko vjeruje u Allaha on će uzvišeni uputiti njegovo srce to jeste takvo srce će biti na pravome putu prihvatat će njegove propise i po njima raditi iskreno i ispravno kako treba. Zatim od ibadeta vezanih za ljudsko srce jeste el haufu ver ređa, što znači strah i nada. Allah uzviše ni tebareke ve ta'ala, on je taj od koga i u pogledu koga treba da osjećaš najveći strah i da se njega najviše bojiš kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين I zato ne bojte se njih, već se mene bojte, kaže Allah, ako ste vjernici. To jeste, nikoga drugoga nemojte stavljati na nivo, na mjesto Allaha te bareke ve ta'ala u tome strahu, To jeste neka najveći strah od njega uzvišenog osjećate i od onoga čime vam je zapriječeno na ahiretu od azava ako mu budete nepokorni. Isto tako uzvišen je Allah te bareke vata'ala kaže opisujući najbolja svoja stvorenja svoje poslanike i vjerovjesnike kaže u suri El-Anbiya innahum kanu yusari'una fil khayrati oni su se natjecali da čine dobra djela hitali da ih čine što više i što bolje وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا i molili su nas obraćali su nam se Allah uzvišen i kaže svoje veličini regaben iz nade iz želje wa raheba i iz straha wa kanu lena hašiin i prema nama su osjećali straho poštovanje el hušua to je jedan veliki temelj koji čovjek treba da ima kod sebe i u svome srcu da mu je Allah najveći i najpreći i da se od Allaha najviše boji, a ne nekoga ili nečega i strah ni prema kome i ni od koga ne smije biti kao strah od uzvišenog Allaha te bareke wa ta'ala. Pogrešno misle oni koji kažu i govore mi Allahu ibadet činimo a ne bojimo se njegove kazne niti želimo njegovu nagradu nego toliko smo ga zavolili da ibadet činimo zbog njega a nije nas briga hoće li nas u džehennem baciti to je pusta filozofija koja ne samo da nema utemeljenje u izvorima ove čiste vjere, već je suprotna ispravnom i izvornom i atikadu i ubjeđenju. Sigurno da vjerujemo i ibad činimo Allahu te bareke ve taala zato što nas je on zadužio, stvorio i dao nam sve blagodati, ni'mete i zato što nas je zadužio i zato što nas je obavezao ibadetom. Ali Allah te bareke ve taala zna nas. Ela ya'lamu man khalaq? Zar ne zna onaj koji stvara onoga kojeg je stvorio, sigurno da ga poznaje. I zato nije nas samo zadužio ibadetima zbog ibadeta, već nas je zadužio ibadetima da uz to želimo njegovo zadovoljstvo i njegovu nagradu i da se uz to bojimo Allaha te barake wa ta'ala i njegove kazne. Od ibadeta koji su vezani za ljudsko srce jeste ljubav. Onaj, onaj kojeg najviše si dužan voliti jeste Allah uzvišeni. A ako nekoga voliš kao Allaha ili više od Allaha, time si širk učinio Allahu te bareke ve ta'ala, a ljudi to ne vide, nego gospodar ljudi to vidi. Allah uzvišeni kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ I ima ljudi koji uzimaju sebi božanstva bilo koje vrste yuhibbunahum ka hubbillah u čemu se ogleda to što su uzeli nešto za božanstvo mimo Allaha te bareke ve taala u toj ljubavi vole ih kao što se Allah voli kao što Allah voli izjednačili su druge s Allahom u toj ljubavi bio to dunjaluk ili tvoje strasti ili položaj ili ljudi ili materija ili tipovi ove ili one vrste. I toga muslimani moraju dobro biti svjesni. I da im je Allah uzvišeni, najdražiji i samim tim cjelokupni tok ljudskog života se mijenja svakako nabolje i ispravlja i samim tim naš život i na dunjalu koji na ahiretu uzima jedan sasvim drugi i drugačiji tok jer uzvišeni kaže tabaraka wa ta'ala inna allaha la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim Allah zaista neće promijeniti situaciju jednog naroda dok se on sam ne izmijeni to jeste svoj odnos prema Allahu dok ne promijeni dok nam Allah ne bude najveći i najpreći dok ne bude ono Allahu Ekber što kažemo formalno samo, nego zaista istinsko Allahu Ekber da nam on bude najpreći i najdraži onda će i naša situacija sigurno biti drugačija zatim predanost Allahu Tebareke ve Teala da ne stranjamo da ne bježimo od njega uzviženog jer on nam je najveći dobročinitelj i dobroželite ako smo svjesni toga i dola koju Allah te bareke na ta'ala spominje i kojoj nas poučava u Kur'an i Kerimu veličanstvena dola jeste Rabbena alejke tavakelna gospodar naš na tebe se oslanjamo samo na tebe Wa ilayka anabna i samo smo tebi predani to jeste bez rezerve i kakve primamo sve što od tebe uzvišeni Allahu dolazi predali smo ti u potpunosti va i rekel masir i tebi je povratak od ibadeta koji su vezani za ljudsko srce a imaju i te kako udjela u svakodnevnoj našoj praksi jeste nikjet nikjet To jeste namjera zbog čega živimo. A samim tim i zbog čega nešto radimo. Četiri su vrste ljudi koji čine Allahu Tebareke ve Teala ibadet. Ali neće imati od toga nikakve koristi. Zato što ovaj vid ibadeta koji je vezan za ljudsko srce nisu ispravili i očistili. Znate li koja je prva vrsta? Prva vrsta je to su oni koji iskreno Allahu ibadet čine i ispravno mu ibadet čine. Ali šta radi? Tim ibadetom nije im želja postizanje Allahovog zadovoljstva, dženneta nagrade njegove ili da ih da se sačuvaju u džehennemske vatre već tim i vadetom svojim žele je postići zdravlje napredak u poslu i trgovini uvećanje prihoda stoke i tako dalje to uzvišeni spominje u Kur'an i Kerimu i kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ I ima ih među ljudima koji govore رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا Gospodaru naš, daj ti nama na ovome svijetu. To im je sva želja. I zar ne čujemo danas mnoge koji kažu da nam je samo lijepo zdravlje? Da nam je samo da proživimo lijepo ovo do smrti. Kao da nema ništa pozlije smrti. A šta je ovo do smrti u poređenju sa onim iza smrti? Allah uzvišeni za ove kaže وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ Takav nikakvog udjela na ahiretu neće imati. Dakle, ibadet Allahu čini da bi mu Allah dao zdravlje, da bi mu dao obilnu nafaku i tako dalje, drugoga ništa ne interesuje. Druga vrsta ljudi koji čine Allahu te barek, jel te ala ibadet, ali tim ibadetom se prikazuju ljudima. To je erija. Dakle, želi da ih ljudi hvale zbog toga ibadeta, kako lijepo ibadeti. I gdje je nahađ da mu se kaže hađijak, daje predsvjetom da se kaže što je džomet, što je darežljiv i tako dalje i tako dalje. Prikazivanje među ljudima. Treća vrsta ljudi koji čine i badet, ali zapare. Ide nahađ da bi zaradio. Klanja pri džematom da bi dobio na kraju platu. A da nema te plate, ne bi došao nikako u džamiju i tako dalje i tako dalje. Uči Kur'an za pare. Dakle, napa, naplaćuje svoje ibadete dunjalukom. Ništa neće od takvih ibadeta on imati. I treća i četvrta vrsta ljudi, to su oni koji čine Allahu te bareke ve taala ibadet, ali u svojim nijetima, u svojim djelima su širk ili kufru učinili, pa im neće ti ibadeti ništa valjati kod Allaha tebareke wa ta'ala. Ovo je samo jedan od primjera koji nam ukazuje na važnost i veličinu ibadeta koji su vezani za ljudsko srce. Što su mnogi ljudi u osnovi zanemarili i zapustili. I onda kada se priđe liječenju takvih slučajeva ili cijelog naroda i tako dalje, onda se počinje od vanjskih stvari, a zaboravlja se glavni uzrok, a to je neispravnost koja je u dotičnom srcu. Zatim, od srčanih ibadeta, ibadeta u ljudskom srcu, jeste tevekul. Va'ala Allahi fa tevekelu in kuntum mu'minir. I na Allaha se samo oslonite, ako ste vjernici. Dakle, istinsko oslanjanje na Allah te barake vada'ala. To ne znači ostavljanje uzroka. Mi činimo uzroke na ovome svijetu jer je Allah učinio uzročno posljedičnu vezu na dunjaluku. Dočim mi kad učinimo uzroke ne oslanjamo se na te uzroke nego na Allaha te barake vada'ala jer da uzvišeni nije dao onaj lijek ne bi ti bio lijek ili ono ne bi imalo svoje svojstvo, niti bi vatra imala svojstvo toplote da prži, niti bi voda imala svoje svojstvo i tako dalje. Oslanjanje istinsko na Allaha te bareke ve taala. Od ibadeta u srcu jeste veličanje uzvišenog gospodara Allaha te bareke ve taala. Veliča je uzvišenog stvoritelja subhanahu wa ta'ala wa ma qadaru Allahe haqqa qadri a on uzvišeni kaže oni ga ne veličaju istinskim veličanjem koje on zaslužuje i koje njemu pripada uzvišeni tebareke wa ta'ala koji je stvorio sedam nebesa jedne iznad drugih koji je stvorio ljude i prve i posljednje i džine i koji je stvorio sve živo uzvišeni te barake wa ta'ala i zato uzvišeni kaže وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ a onaj ko veliča Allahove propise to je znak bogobojaznosti srca onaj ko drži do namaza, onaj ko drži do zekijata, onaj do, ko drži do hađa, onaj ko drži do sadake, onaj ko drži do potpomaganja muslimana i tako dalje, sve to utiče, sve to ukazuje na činjenicu da njegovo srce veliča Allaha te barake wa ta'ala. Suprotno tome, onaj ko se izigrava sa islamom i njegovim propisima, taj izlazi iz vjere jer je to suprotno čemu? Veličanju uzvišenog stvoritelja Tebare Kevateala, a pogotovo onaj ko psuje vjeru i njene propise i svetinje, taj neminovno izlazi iz Islama, bio svjestan toga ili nesvjestan, kao što uzvišeni spominje Tebare Kevateala u suri Teobi, o onima koji su učestvovali u bici na Tebuku, pa su se ismijavali sa učačima Kur'ana. Sa njima su se ismijavali i izigravali, pa je Allah uzvišeni objavio ajete o tome gdje kaže وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ ako ih pitaš لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَهُودُ وَنَلْعَبْ oni će sigurno reći mi smo pričali i zabavljali se kul reci im e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testeziun zar sa Allahom i njegovim ajetima i njegovim poslanikom da se izigravate la ta'teziru kad kefartum ba'de imanikum nemojte se nimalo pravdati nevjernici ste postali nakon vašeg vjerovanja I to je vrlo opazna stvar o kojoj posebno treba se govori. Čućemo izigravanje na svemu i svačemu. Počevši od brade, od misvaka, počevši od skraćivanja pantalona, što je propis ove vjere, završivši sa selamom, završivši sa ovim ili onim, ismijavanje sa vjerom i njenim propisima izvodi iz vjere makar dotični klanjao, postio i mislio da je musliman jer to omalovažava propise ove vjere i u suprotnosti je sa tazimom veličanjem zbog kojeg je i namaz i ostali propisi uspostavljeni Allaha tebareke wa ta'ala zatim ubjeđenje u srcu da nam neko može donijeti korist ili od nas odagnati kakvu štetu što istinsku korist i istinsku štetu čime vlada samo Allah uzvišeni te bareke ve ta'ala to su samo neki od vidova ibadeta u srcu Poštovani džemate, kao što se teuhidu Allah, Allahova jednoća, to jeste la ilahe illa Allah, pokazuje u ljudskim dijelima i riječima, tako se, i poka tako se pokazuje i u ljudskome srcu, u ovim i sličnim ibadetima. S druge strane, kao što čovjek može učiniti širk u svojim dijelima, i riječima tako može učiniti i širk u ibadetima koji su vezani za ljudsko srce pa budimo na oprezu od toga bojimo se i strepimo za svoju vjeru nastojimo je očuvati izvornom i ispravnom i molimo uzvišenog Allaha te barake va ta'ala da nas učini od onih sa kojima je on تبارك وتعالى ذا قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Od ibadeta koji su vezani, poštovani džemate, za ljudsko srce, jeste takvaluk. bogobojaznost. Allah uzvišeni kaže Ja i bar fettekun, o robovi moji, bojte me se. To je da čovjek ne učini nijedan korak u svome životu dok ne vidi ili Allah s tim zadovoljan pa ga uradi ili ne vidi da Allah to ne voli pa se ustegne od njega. To je oprez poseban kojeg mumin ima i kojeg Allah te bareke ve taala daje iskrenim vjernicima. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله uzvišeni kaže a oni koji krenu pravim putem zadahum huden, Allah im poveća njihovu uputu, wa atahum takvahum, i dadne im njihov takvalu, bogobojaznost. To su oporučivali svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Od ibadita u srcu jeste etevellulu wal hušu'a To jeste poniznost pred Allahom te bareke ve ta'ala i straho poštovanje. Od toga je i ruku, od toga je i sećda, od toga je i pokornost uzvišenom stvoritelju u svim vidovima i bade taj propisa. Allah uzvišeni kaže, opisuje one kojima je dato znanje prije objave Kur'an Kerima i kaže za njih وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونِ i oni padaju svojim licem ničice na zemlju iz poniznosti prema Allahu te bareke ve taala yebun plačući wa yaziduhum khushu'a i povećava im se njihov khushu'a straho poštovanje prema Allahu te bareke ve taala od ibadeta vezanih za ljudsko srce jeste el iftiqar a to je da je čovjek ovisan i da je svjestan svoje ovisnosti o Allahu te barake ve ta'ala. Ja ejuhem nas uzvišeni Allah kaže o ljudi entumul fukarao ila Allah. Vi ste siromasi prema Allahu. Vi ste svi potrebni Allaha te barake ve ta'ala. Pa kako se može desiti jednom muminu da se uzoholi? Ne može i ne smije. Ne može. I ne može i ne smije. Jer onaj ko bude imao i koliko truno holosti u svome srcu, ne ulazi u džennet. I zato upravo ovaj veliki princip je uspostavljen u ovoj čistoj i nenatrunjenoj vjeri dini islamu. Dakle, princip skrušenosti i poniznosti prema Allahu tebareke ve ta'ala. Od ibadeta koji su vezani za ljudsko srce jeste elist islam, a to je osnova islama, što znači predanost uzvišenom stvoritelju tebareke ve ta'ala u svim poslovima kako onim vezanim za kader tako i onim vezanim za ovaj šarijat. Od ibadeta vezanim za ljudsko srce jeste el izze, a to je ponos. Mumin osjeća ponos svojom vjerom u svome srcu. I nije ponizan prema kafiru i ne daje i ne prodaje svoju vjeru jer on osjeća ponos ovom vjerom jer slijedi najbolje propise ovoga šarijata jer slijedi ono što je Allah uzvišen i objavio a ne što su ljudi izmislili i falsifikovali jer ibadet čini Allahu uzvišenom gospodaru svih svjetova tebareke ve taala i zato uzvišeni kaže walillahi alizzatu walirasuli walilmu'minin Allahu pripada sa ponosom njegovom poslaniku i muminima. I mumin ne da, ne dozvoljava da bude ponižen u svojoj vjeri. Zato se živi i umire. I to je nešto najčastnije u ljudskom životu njegova vjera. A kad vjera postane da se njom trguje, da se prodaje za pare i za položaje i za interese i u strahu od ovoga i onoga, i u želji za ovim i za onim, onda je to prava i potpuna propast. Od ibadeta Allahu te bareke ve taala vezani za ljudsko srce jeste poštovanje džemaate i sidk iskrenost da si u svom srcu iskren i ihlas potpuna predanost prema Allahu te bareke ve taala ela lillahi dinul khalis Zaista Allahu pripada iskreno, samo Allahu pripada iskreno ispovjedanje vjere. Mi vidimo one koji iskreno ispovjedaju svoju vjeru, ali dunjalu. I vidjeli smo ih mnoge koji rade po zapadu. Ako počinje posao u 6 sati u fabrici, on dođe u fabriku u 5 sati. I sređuje se i glanca one mašine i jedva čeka minutu kad će ta mašina počet da radi. Saživio se s tim, on je postao potpuni rob toga, on je iskren u tom svom robovanju, ali nažalost na krivom mjestu nije Allahu te bareke la ta'ala. Znači mumin dođe u džaniju, jedva čeka namaz, zadovoljan i sretan ovom vjerom i njenim propisima od ibadeta vezanih za ljudsko srce jeste zahvalnost i osjećaj da su svi nihmeti, sve blagodati od Allaha te barete wa ta'ala nemoj reći to sam ja samo sa svojih pet prsta zaradio, samo svojim znojem i tako dalje Allah uzvišeni kaže وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ koju god vi pri sebi blagodat imate, to je sve od Allaha, ništa nije od tebe. To što udahneš i izdahneš, to što pomjeriš ruku, to je od Allaha i sve je od njega. Pa jesi li mu zahvalan u svome srcu, a samim tim i na jeziku i, i na svojim dijelima, a nećeš biti ni na jeziku ni u dijelima ako to ne, ta zahvalnost ne bude u svome srcu. Zatim, zadovoljstvo, zadovoljstvo, Allahom te bareke ve ta'ala i njegovom vjerom i propisima njegove vjere. Raditu billahi rabben, kao što se kaže u hadisu Resula sallallahu alaihi sallam. Zadovoljan sam Allahom kao svojim gospodarom. Istinski. I to je jedno od pitanja sa kojima ćeš polagati prvi račun u kaburu svome. Ko ti je gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoj poslanik? učiš se tome još na dunjaluku kako u svome srcu tako i svojim djelima i zato učiš raditu billahi rabben zadovoljan sam Allahom kao svojim gospodarem obil islami dinem i islamom kao svojom vjerom obi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nebija i Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam kao njegovim vjerovjesnikom to ti neće moć efendija došapnut iznad kabura na talkinu. Jer nema tu prevaje na tome ispitu. I nema tu korupcije na tome ispitu. I to što se radi kao treće, nema svoje osnove u din islamu. Zatim, da tvoje srce ne gubi nadu u Allahovu milost, nehu la jej esu mir rauhillahi illa l'kavmu l'kafirun, ne gubi nadu u Allahovu milost niko drugi do narod nevjernučki. Zatim, da tvoje srce ne gubi strpljivost i izdržljivost u izvršavanju propisa ove vjere. Zatim, da imaš najbolje mišljenje o svome gospodaru Allahu, tebareke wa ta'ala, da ono što je on propisao svojom vjerom, da je to sušto dobro za tebe, bilo da ti naređuje pa da ga činiš ili ti zabranjuje pa da ga kloniš, ili ono što ti je odredio svojim kaderom pa da si ti nezadovoljan u ime Allaha te barakeva ta'ala od ibadeta u srcu jeste da osjećaš i shvataš i da si ubijeđen da ti je Allah uzvišeni te barake wa ta'ala dovoljan to je rekao Ibrahim alaihi selam kada su, kada su ga bacili mušrici čije je kipove polupao u vatru rekao je hasbi Allah Allah mi je dovoljan to je rekao Resulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sa svojim ashabima kada im je došla vijest nakon Uhuda da su mušnici ponovo se pripremili da ih napadnu Allah uzvišeni kaže الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا oni kojima bi rečeno ljudi se protiv vas okupiše pa ih se bojte i čuvajte to im je samo njihov iman povećalo wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil i rekoše Allah nam je dovoljan i divan li je on zaštitnik ovo su samo neki od ibadeta koji su vezani za ljudsko srce poštovani džemaate, pošto se nalazimo u vremenu koje je sve bliže ahiretu i sudnjemu danu, vidimo i da ovo vrijeme sve brže i više izmiče, a onima koji shvataju i prihvataju i ovo je sasvim dovoljno uz želju i nastojanje da budu istinski izvorni i pravi Allahu i tebareke wa ta'ala robovi sa kojima je on uzvišeni zadovoljen Allahumma izda l'islamu al-muslimin اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا